Beraz, eh, nik tenut pauen eh, mazter bat e, eh, lukalde antolaketa eta lukalde garapenari zendua dena. Horren, mazteriko lehen urtean eta bigren urtean ere, badugu ikastaro bat iteko urte bukaeran. Eta be, lukalde antolaketa eta garapena bentsatzen, e, bo udal Eta banakien bat zutela pilinioetan lan eta bizi egitasmoa eta nahi nintzen berdin nahiko nukela, ikastaroa nukela ikastaro Eta horiekin ikusita gero um, udalbiltza abizenez gaindigarekin uh, gai hori buruz uh, lanean. Ekan zautaten, uh, interesgarria eta itegaltzela, uh, uh, lehenik uh, egin izan uh, ikerketa bat uh, lujalde hori buruz. Beraz, uh, hola niz gai hori lan zerat. Mm -hmm. Eta gero, be, uh, be ikerketak... Uh, eh, Ikerketain eta, eh, bat dira, bere erantzunak. Ah, nur, zerta ikasten da, ordean, ikerketa hori egiten? Zu, zerta ikasi zira? Um, lehen gauza izan da lujaldea definitzea. Zenta, udalitzak eh, uh, eh, uh, bere egitasmoa biatu duelaik, uh, eh, lujalde zehaz bat definitu du, uh, diru laguntzak banatzeko. Baina uh, gain digan, uh, izan zata, uh, berriz ikustea lujalde horren definizioa, eta nik ene gisara moldatzea. Beraz, nik eh, hartu dut udalbizak bentzat egina ezin zen eh, lujaldea eta eski gehiago sartzitu barne, lujaldea zabaldu dut. Eta azkenean, egintat eh, joita ama bostegi sartzen dira lujalde, bon, eskoalpino aldean, definizioaren arabera. Odean, zure definizioaren arabera, egia horiek nuntik noen urat dira? Odean, bada, odira, Sibiruko egiak, Baxien Farroan, Lapurdikoak ere, eta hori, Lapurdikorik etzen uh, udalbizaren lehen uh, lurraldean, eta gero Nafarroakoak. Baina bian da, uh, azkainetik, uh, be, ino, eta Nafarroan uh, pine aldea, joizaba, eta jonkadi, eta hori biziak. sozioekonomikoa dela azterketa hori, ordean ze sartu duzu hor? Denboren zehar, zer aldaketa izan den eta horako? Uh, ez bortaz, bon, dut, uh, beste uh, eh, gerketa zenko, mm, web miratzetan egin aizan ziren gerketa batzu, mendialdeko eskualde bat zerburuz, eta sein dut, zintziren erabiliak ziren adierazleak, eta azkenean, bon, bost eh, tan banatzen da eh, ikerketa, bon, demografia diburuz, ekonomia, laborantza buruz, eta laborantza eh, mendialdean garantzia duen sektorea baita, gero zerbitzu eta infrastrukturak, eta azkenik etxe bizitza Gero e, bost atal horiek dira, eta et, bon, askin mugatua da, eta elukalde hori bi e, estatutan banatua denaz, Eh, iturri, e, eh, batu iturri desberdinak dira eta ikerketa urte desberdinak, beraz e, aski mugatzen du e, ikerketa. Bon, atxekiko ditugu gainatikoak e, bai. astezken untako, E, zenta mintzaldi bat egin emaitu zuen izan mon jorosen, hor, eskolegiko laborantza ganbaran hori guzia aipatzeko, eh? Bai, hori da. Zeten horretan? Gerratxan, uh, behatzen bai. Hala, hain izan mondioroseko uh, eskualeriko antolatzen dituen eh, hilabeteko mintzaldi horietan. Eh, eskualaz? Bai, bai, bai. Untsa trebeago, nahiago zinuen eskualaz eh, egin, justoki? Oh, ba, naturalago zaute eskualaz zintza, eta ikerketa egintan zure dena, bo, ba, sifrietan inakitzen da gehieni, baina uh, euskaraz eraman dutanaz, eta euskaraziko uh, lukaldu bat denaz, uh zaitekotan euskaraz nahi egitu, bai, eta bizan enda itzultun bat, izuriz uh, frantzisera gina izan euskaraz bai. Be, mi desker,